Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu və salamu ala Rasulullah Muhammedin və ala alihi və sahbihi əcməin. Siz mənim səsimi eşidirsiniz inşallah. Danışan Əkrəm Bəhrəm oğlu Həsanovdur. Deməli, bunu bir vəsiyyətnamə olaraq qeyd edirəm. Birinci növbədə Allah Taaladan xeyirli, afiyətli, uzun ömür can sağlığı istəyirəm və inşallah arzu edirəm ki, Allah Taala məni onun dinə kömək eləməkdə Bütün xəstəlikləri bədənindən çıxarsın, mənə səhhət və afiyyət bəxş eləsin. Amin, amin, amin. İkinci növbədə e, bunu bildirmək istərdim ki, ən doğru bilən Allahdır. Lakin ə, e, mənim valideynlərimdə bəzi şübhələr var mənə qarşı. Yəni bu şübhələr ondan ibarətdir ki, yəni onlar elə bilərlər ki, birdən mənim həyat yoldaşım günlər tərəfindən və onların ailəsi tərəfindən mənə söz zadı olunub. Bu məsələdə onlar düz bilmirlər və bu məsələdə artıq ə, e, Allah ən doğrunu biləndir. Çünki bu gizli olan işlərdəndir və mən arzu edirəm ki, onlar deməli bu məsələyə görə də günləri qəti olaraq və onun ailəsini qəti olaraq, anasını qəti olaraq günahlandırmasınlar. Hər günah varsa, zərrə qədər nöqtə boyda, onlar mənim biblərimin birinin işidir. Bunu edən Və bu gün mən o xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Buna görə də mən bunu səs yazısı olaraq qeyd elədim. Bu il 2008-ci ildir. İndi noyabr ayıdır. Keçən bu vaxtlarda mən çox əziyyət çəkirdim. İndi də yenə əziyyət çəkməyə başlayıram. Mən Allah Taala'dan dua edək yalvarıram ki, ya Rəbbil aləmin bu xəstəliyi mənim bədənimdən çıxart. Ya aləmlərin Rəbb Allah can sağlığı ilə, xeyir uzun can sağlığı ilə, ya aləmlərin Rəbb Allah mənə kömək elə, bu xəstəliyin öhdəsindən gəlim və Ya Rəhman, bu şərq və bədəmi təcrübəsin getsin. Amin, amin, amin. Və bundan sonra xeyir özümüzün sonluğuna yaşayım. Amin, amin, amin. Sadəcə bu xatırlatmanı etdim ki, bəzi şübhələrə son qoysun. Və ə, e, həqiqətən də məni yaradan Allah Taaladır və onun mənə müəyyən etdiyi vaxtda da Allah Taala ölüm mələyini göndərəcək. Ona salam olsun. Ölüm mələyi məni aparacaq və elədiyim xətalara, günahlara görə və elədiyim böyük xətalarıma görə, hər bir əməlimə görə deməli çox böyük əzablar və yaxud Rəbbimin rəhməti və mərhəməti sayəsində nemətlər görəcəm və mən bu nemətləri də Allah Taala'dan istəyirəm və Allah Taala'dan dua edək yalvarıram ki, ya Rəhman Allah məni heç bir sehrin və cadunun təsiri öldürmə ya Rəbbil aləmin. Ya aləmin Rəbb Allah, əgər ya Haqq Allah, və heç bir sehrim və cazım təsir edib məni xəstələndirmə, ya Rəhmən Allah. Amin və bu xəstəliklərə canımdan, bədənimdən çıxart, mənə sihət və afiyyət bəxş elə, amin. Və ya Rəhmən Allah, sən ya Allah dua edirəm ki, ya Rəhmən Allah, mənə izin ver, mənə kömək elə, bu xəstəlik bədənimdən çıxsın. Mən xeyirli ucunumuzdan sağlayan yaşayayım, ya Rəhmən Allah. Sənin dininə, İslam'a kömək edənlərdən olam və insanlara Quran-ı kərimi öyrədim, insanları sənin doğru yoluna dəvət edim və halal ruzi əndə edim, yeyim və bir vaxt gəlsin ki, mənə müəyyən müəyyən bir yaş həddinə çatdım. Halısa 60-70 yaşlarımda inşallah ya Rəhman Allah sənin mənə verdiyin ən gözəl can sağlığı, ən gözəl xoşbəxtlik, saadətlə, ən bol nemətlərlə o yaşımda mən artıq ya Rəhman Allah bu səsimi dinləmiş olum. Amin, amin, amin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və barakatuhu.